Une des premières choses qui me paraît très importante. Azpimarratuko nukena lehenik da, frantses iritzi publikoa Inglaterraren kontra ari dela, eganez etorkinak ez dituela errezipitu nahi, baina Frantziak gauza berdina egiten du Italiako mugan bentimian, hau da egunero migranteak oztopatzen dituela, urte astapenetik, uste dut amasei mila atxiloketa izan direla. de Schengen, après il me paraît important aussi de rappeler le caractère contre-productif du démantèlement de la jungle, parce que Calais restera la ville la plus proche de l'Angleterre. Gero errango nuke egitea ez dela ekintza eman koja, kale inglaterretik urbilena den iria egonen da beti, eta ajera badute beren muga. Nire ustez kalen zirenak gure gain hartu behar genituen, segitu, ezkuntza, osasun eta sozial mailan, mugituak izateko partez. Jakinez parte bat ez dela egonen ajera eta beste partea kalen bizitzen egonen dela, egoera atxarretan edo beren ibilbidea inglaterraruntz segituko dutela. L'Angleterre ou la Hollande essayer de poursuivre leur trajectoire. Ce qu'ils pensent de l'accueil de la France, c'est que l'accueil est très mauvais et ils le savent puisque une mauvaise opinion euh, de l'accueil en France. On a l'impression que le gouvernement français fait tout pour décourager les réfugiés de venir ou Sentimendua badugu gobernuak migranteak etxitu nahi dituela, bereziki ez baita lehen ajerarik Frantzian. Heldu diren pertsonak espaloian egoten dira. Pas d'accueil et qu'à Calais ils avaient le, le minimum. On a Kalen jende hainitz bazen hor baitzen ajera bakarra. Impresioa dugu politika mailan gobernuak etorkinak hartzearen aldekoak eta kontrakoak betan kontentatu nahi ditu France participe à l'accueil des réfugiés et finalement au total cette politique satisfait personne, euh, ni ceux qui sont pour un accueil, ni ceux qui sont contre.